Kur'an Ziyafeti Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Ziyafeti başlıyor. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da, gönül frekansımızda Kur'an Ziyafeti programında birlikteliğimiz başladı. Ziyafetlerin en güzeline hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Kur'an ziyafeti programımıza ülkemizin seçkin hafızlarından, hoca efendilerinden, merhum Reisül Kurra Abdurrahman Gürses hocamızın misyonunu, tavrını, tarzını, hizmetini bugünlere aktaran hocamızın çok değerli talebelerinden Fatih Çollak hocamızın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Hocamız bizlere Kamer suresi 49 ila 55. ayeti kerimeleri ve hemen sonrasında gelen sureyi Rahman suresi 1 ila 28. ayeti kerimeleri tilavet edecekler. Yüzünden takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimize hemen sayfasını da paylaşalım. 529. sayfadan bu okunan aşırı şerifi takip edebilirler. Evet değerli dinleyicilerimiz, vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس الشجر يسجدان والسماء خسروا الميزان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان رب المشرقين ورب المغربين فبي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه الجلال والإكرام تكذبان صدق الله العظيم الفاتحه Değerli Kur'an dostları, Hafız Fatih Çollak hocamız bizlere Kamer suresi 49 ila 55. ayeti kerimeleri ve hemen sonrasında gelen Rahman suresi 1 ila 28. ayeti kerimeleri tilavet ettiler. Bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Yaptıkları her şey kitaplarda, amel defterlerinde mevcuttur.'' küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve güce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler. Değerli Kur'an dostları, ikinci okunan sure Rahman suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir, 78 ayettir. İlk kelime olan Er-Rahman sureye ad olmuştur. Bu surede Allah'ın nimetleri sayılır, bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona açıklamayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.'' Allah yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı.'' O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rahman Suresi 17. ayeti kerime ile ilgili kısa bir açıklama yapmak gerekirse değerli dostlar, yaz ve kış mevsimlerine göre doğma ve batmanın yerleri değiştiği için iki doğu ve iki batı tabiri kullanılmıştır. Dolayısıyla 17. ayeti kerime o iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Bu 20. ayeti kerime ile ilgili tuzluluk farkı sebebiyle iki deniz arasında bir dikey su tabakası engeli oluştuğu son keşiflerde ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla 19. ve 20. ayeti kerime iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır.'' birbirine geçip karışmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?'' yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sadakallahul azim. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler.'' Değerli Kur'an dostları, ikinci olarak bugün Kur'an ziyafetimizde gönüllerinize misafir edeceğimiz değerli bir hocamız Mısır'dan Doktor Ahmet Nayna. Hafız Ahmet Nayna bizlere Neml suresi 15 ila 26. ayeti kerimeleri tilavet edecekler. Şimdi gönüllerimizin kapısını biraz daha açalım, radyomuzun sesini biraz daha artıralım ve Rabbimizin kelamına birlikte gönül verelim. Değerli dostlar, okunan bu ayeti kerimeleri yüzünden takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimize de hemen sayfa numarasını hatırlatalım.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 سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت أختها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون Değerli dostlar, Hafız Ahmet Nayna bizlere Neml suresi 15 ila 26. ayeti kerimeleri tilavet ettiler. Birlikte bu ayeti kerimelere bir yolculuk yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Değerli dostlar, Nem suresi 16. ayeti kerimede ifade edilen Allah Teala peygamberi Süleyman aleyhisselama büyük nimetler vermiş. Bu arada kuşların dilini, hayvanların dilini anlama kabiliyetini de mucize olarak lütfetmiştir. Bu ayet-i kerimeyi tekrar okuyacak olursak, Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi.'' Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin.'' Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin dedi. Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, Ey Rabbim! Beni gerek bana, gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat.'' Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım. Çok geçmeden hüt hüt gelip ben dedi. Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten onlara, Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmıştı ki, göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Halbuki büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadakallahul azim. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Değerli dostlar, Cenab-ı Hak Kur'an'la dolduğumuz, doyduğumuz, coştuğumuz, Kur'an'ın bereketiyle bereketlendiğimiz, Kur'an'la dop dolu geçen günler nasip eylesin. Tekrar ziyafetlerin en güzelinde, Kur'an ziyafetinde buluşmak ümidiyle sahiplerin sahibine Allah'a emanet Erkam Radyo'da Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Ziyafeti programını dinlediniz.